50 languages. สามสิบแปด 38. 38. ในรถแท็กซี่ In the taxi. In the taxi. ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยค่ะ Please call a taxi. Please call a taxi. ไปสถานีราคาเท่าไหร่คะ What does it cost to go to the station? What does it cost to go to the station? ไปสนามบินราคาเท่าไหร่คะ What does it cost to go to the airport? What does it cost to go to the airport? กรุณาตรงไปค่ะ Please go straight ahead. Please go straight ahead. กรุณาช่วยเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะ Please turn right here. Please turn right here. กรุณาช่วยเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมค่ะ Please turn left at the corner. Please turn left at the corner. ดิฉันรีบ I'm in a hurry. I'm in a hurry. ดิฉันมีเวลา I have time. I have time. กรุณาขับช้าลงได้ไหมคะ Please drive slowly. Please drive slowly. กรุณาจอดรถที่นี่ค่ะ Please stop here. Please stop here. กรุณารอสักครู่นะคะ Please wait a moment. Please wait a moment. เดี๋ยวดิฉันกลับมาค่ะ I'll be back immediately. I'll be back immediately. ขอใบเสร็จให้ดิฉันด้วยนะคะ Please give me a receipt. Please give me a receipt. ดิฉันไม่มีเงินทอน I have no change. I have no change. ไม่เป็นไร ที่เหลือนี้ให้คุณค่ะ That is okay. Please keep the change. That is okay. Please keep the change. ขับไปส่งดิฉันตามที่อยู่นี้ค่ะ Drive me to this address. Drive me to this address. ขับไปส่งที่โรงแรมของดิฉันด้วยค่ะ Drive me to my hotel. Drive me to my hotel. ขับไปส่งดิฉันที่ชายหาดค่ะ Drive me to the beach. Drive me to the beach.